A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu te bareke koji nam je olakšao, koji nas je poživio i koji nam je omogućio da završimo jednu cjelinu vezanu za ovu najveličanstveniju Allahu nauku kojom se može rob insan pozabaviti na dunjalku dok je živ. A to je kako spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala na način kako se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Njemu se zahvaljujemo što nas je učinio od izabranika umeta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oni koji slijede poslanika sallallahu alaihi wasallam u svim segmentima njihovog života, a posebno u ovom pravcu i ovom shvatanju razumijevanja Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i savršenja osobina. Zato kažemo Alhamdulillah koji nas je uputio, koji nas je počastio, koji nam je naša srca prosvijetio tom istinom da shvatimo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, onako kako on objavio u svojoj plemenitoj knjizi sunetu poslanika alaih salatu wasalam. Nije nas učinio od onih zalutali frakcija i sekti koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala ono što smo već naveli u našim prošlim predavanjima svih oni koji su pobjegli od značenja ili su negirali značenja Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, odnosno njegovih savršenih osobina. Nakon znači onih pravila koje smo spomenula, koje učenjaci ehli suneta navode i spominju, obavezuju svakog pojedinca koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala da potvrdi Allahova lijepa imena i da potvrdi njegove savršene osobine onako kako on subhanahu wa ta'ala to znači potvrdio je kako se on vara opisao u Kur'anu i Sunnetu. Večeras, draga braćo, kao što je brat već najavio, mi ćemo ako sa večerašnjim predavanjem upotpuniti tu cijelinu. Upotpunit ćemo znači ovaj dio. A nakon toga svaki musliman koji posluša, koji shvati, koji razumije, Ove riječi bit će mu lahko i bit će mu olakšano kada čita Kur'an plemeniti, kada sluša hadise poslanika sallallahu i veselem, kada naiđe na Allahu lijepa imena i na osobine kojima se opisao, shvatit će i onako kako su to shvatile prve zlatne generacije neće pobješći i neće negirati, niti će izvrtati to značenje, nego znajući šta su učenjaci kazali, šta je pravi put, kako trebaš prihvati, bit će te, alhamdulillah, olakšano da to shvatiš. I znaj da ovo što si shvatio i što si čuo, da ti je to veliko dobro koje te te bare kvetala, znači olakšao, omogućio da čuješ i da shvatiš. Večeras ćemo kazati nešto vezano za pravila o dokazima imena i svojstava. Znači pravila vezana za Allahova Tebara Kvetala imena i svojstva, dokaze koje smo iznosili, dokaze koje smo govorili. Zašto? Zato što mnogi danas koji tvrde, koji potvrđuju, uzimaju iste dokaze koje mi znači potvrđujemo i kojima govorimo. Ali su ih shvatili na svojstven način. Nisu shvatili onako kako su to shvatila ashabi kako su shvatili oni koji su slijedila ashabe radi nisu shvatili tako i zato ćemo mi kazati večeras četiri pravila koja su jako bitna za dokaze kojima dokazuješ i potvrđuješ Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena za koja je on potvrdio u Kur'anu i sunnetu i isto tako za svojstva koja se potvrđuju u Kur'anu i sunnetu poslanika sa Prvo pravilo, znači prvo pravilo koje kazujemo, da su dokazi kojima se potvrđuju Allahova imena i svojstva Znači da su isključivo iz Kur'ana i sunneta poslanika sallahu alihi wasallam. Nema znači ovdje dozvoljavanja i čtihadu, dozvoljavanja da čovjek kaže ja mislim moguće i može znači ovo biti ime od Allahovi lijepih imena ili znači ovo svojstvo od Allahovi tebara i kvetala savršenih osobina. Ne, isključivo moraš imati dokaz iz Kur'ana i sunneta. I zato ćemo mi nakon večerašnjeg predavanja kada budemo spominjali, pobrajali Allaha subhanahu wa ta'ala osobine kojima se opisao u svojoj plemenitoj knjizi ili nakon toga iz suneta poslanika sa selem isključivo iznositi dokaze argumente. Onako kako se on, Tebare Kevetara, opisao u svojoj plemenitoj knjizi, mi ćemo ga opisati. Ono što je odbacio od sebe, što je negirao, mi ćemo odbaciti. Ono što, ga je, što je potvrdio poslanik sa sredom, čime ga je opisao u svom sunetu, to ćemo prihvatiti. To ćemo, znači, po tome ćemo raditi, time ćemo opisati gospodara uzvišenog. A ono što je odbacio od njega poslanik Allahu alijih i veseleme od osobina, to ćemo odbaciti. I zato večeras pazite ove četiri znači stvari, ova četiri pravila koja su vezane, koja su vezana za dokaze kojima potvrđujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači kroz njegova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Znači prvo pravilo, da se ti dokazi uzimaju isključivo iz Kur'ana i sunneta. Isključivo iz Kur'ana i sunneta. I kazali smo, znači sad je rezime svega onoga što smo spominjali da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe, obavezno je prihvatiti, obavezno je ga je time opisati, obavezno je znači prihvatiti što je poslanik sallallahu donio, čim je opisao Allah subhanahu wa ta'ala, obavezno je potom rati Obavezno je to znači prihvatiti i tako gospodara subhanahu wa ta'ala opisati. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu odbacio od sebe, negirao negativne osobine, znači osobine koje su manjkave, koje njemu ne dolikuju, koje ne priliče, vjernik je obavezan da to odbaci od Allaha i niti znači ne smije ni u kom slučaju opisati Allaha subhanahu wa ta'ala takvim, takvim osobinama. Međutim, postoji treća stvar. Postoje osobine i svojstva e, koja nisu potvrđena u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači nije došla ni potvrda, niti negacija. Tada u tom slučaju mi ne kažemo da je to osobina od Allahovi, znači osobina, jer nije došao dokaz za to. Niti je znači došao u sunetu poslanika sallallahu S druge strane, mora zastati kod toga. Zašto? nećeš kazati e ta osobina ne pripada Allahu. Zašto? Zato što na primjer u toj osobini e, postoji lijepo značenje, pozitivno značenje. Značenje znači e, gdje postoji mogućnost da bi se mogao Allah opisati takvom osobinom. Zato nećeš kazati da je to osobina od Allahovi osobina, a s druge strane nećeš negirati tu osobinu. Zato što nije došla negacija u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi wasalam. Zato tu ehli Sunet zastaje zastaje kod takvih osobina. Znači ovo su osobine u kojima ima ljepote, u kojima ima znači e, ljepote i postojanje mogućnost da se može Allah opisati takvim osobinama. A zbog toga što nije došlo u Kur'anu, rećemo da nije potvrđeno. S druge strane, rećemo da nije niti negirano, zato ćemo zastati. I nećemo znači ulaziti, ulaziti u detalje oko toga. Ali svaka ona osobina koja sadrži u sebi, sadrži u sebi znači loše, manjkavost, ta se osobina odbacuje od Allaha zato što je, znači, općenito e, on negira i odbaci od sebe negativne, negativne osobine. A posebno, znači, pojedinačno one osobine koje smo mi navodili. Zatim, znači, u tom mi pogledamo značenju. Da li to znači ima prikladnosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Da li, bi se mogao znači opisati? Onda možemo da razgovaramo oko toga znači sa onima koji tvrde ili negiraju. S tim da zastajemo kod potvrde i kod, kod negacije. Mislim da je to jasno. S druge strane, u Kur'anu i sunetu poslanika alaih sallatu wasalam, kao što smo dosad kazali, su potvrđene osobine Allahu subhanahu wa ta'ala koje proizilaze iz Allahovi lijepih imena i ovo se pravilo detaljno pojasnili. Znači, Allahu dželevala pripadaju e, osobine savršenstva koje proizilaze iz svakog imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi u sunetu poslanika sa srnom. Zatim postoje znači osobine koje su savršene, Allah dželevala koje pripadaju, koje proizilaze i koje znači upućuju na neko od njegovih dželevara dijela, znači njegovih radnji, poput kako smo kazali uzdizanja na arš, ili silaska na najbliže nebo. Ili znači njegovog tebara i kvetala dolaska na sudnji dan kada bude dolazio sa presudom koju će iznijeti među svoje robove. Znači, i kazali smo isto tako, znači da tih Allahovi tebara i kvetala dijela, radnji postoji neograničen broj. Znači niko njihov broj ne zna. I toliko su osobine, znači iz onih pravila koje smo ukazivali i govorili, da je poglavlja Allahovi savršeni osobina daleko obsežnije, veće od njegovih, znači lijepih imena. Daleko više ima osobina. Upravo zbog ovoga iz njegovih dijela koje osobine proizilaze. Allah Đelešanu kaže وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Allah Đelevala radi što hoće. Koliko hoće. Šta hoće. Nikoga u tome ne može, ne može znači spriječiti. Ova ajet se nalazi u suri Ibrahim 27. 27. ajet. Zatim postoje osobine koje je Allah Đelešanu potvrdio u Kur'anu koje su jasne. Znači jasno se opisao njima, poput znači lica, poput dva oka, poput dvije ruke i slično tome. Znači jasno su došle u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme takve osobine i mnoge druge osobine koje ćemo mi ako boda pobrajati i iznositi dokaze za njih. Zatim Allah Đelevala se opisao uzvišenim govorom. Potvrdio je znači da govori uzvišenim plemenitim govorom. Zatim da njemu pripada volja i ovu volju su učenjaci ehli suneta dijelu dvije vrste. Zato znači, dragi brati i cijena sestru, upamtite dobro. Da postoje znači dvije vrste Allahove te bareke vetala volje. Zašto? Zato što su ovdje zalutale mnoge sekte. Neke koje su e, opisale stvorenja da su primorani da rade što, treba, što rade. Znači su primorani od strane Allaha Đalevala da radi. Znači postoje takve sekte gdje kaže svaki posao koji čovjek čini da je primoran od strani. Zašto su to kazali? Zato što nisu shvatili ovo. Treba shvatiti, razumijeti onako kako su Selefi razumijeli, da postoje dvije Allahove tebara i kvetala vrste volje, a to je kosmička, univerzalna volja i druga vrsta volje, to je šerijaska volja, vjerska volja. Ono što Allah Đelešanuhu voli, to se dešava. To je naša šerijaska. Ono što voli, to propisuje. Allah voli vjernike, to je šerijaska, ne voli nevjernike, to je šerijaska. A s druge strane, Allah postoji i posjedi univerzalnu, hrani sve, o svemu se brine. Sve je stvorio, i dobro i loše. Međutim, šarijaska volja ukazuje samo na, na ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I to nam pokazuje i pojašan šehul Islam temije u svojim fetvama kada kaže Rahimehullah Kur'an ukazuje, dobro znajte, znači Kur'an ukazuje da postoje dvije vrste Allahove Tebara i kvetala volje. Pa kaže kosmička, koja je znači opšta volja, opšta odredba Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i ova šerijaska volja, znači volja oni stvari koje Allah Đelevara sa kojima je zadovoljan koji on Subhanahu Wa Ta'ala voli. Pa kaže dokaz za ovu šerijasku, šerijasku volju su mnogi ajete u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala, gdje kaže Allah žana primjer, yuridu Allahu bikumul yusra, wala usra. Zaista Allah Đelešanu želi da vam olakša. Pogledajte, Allah Đelešanu želi da olakša vjernicima. To voli, sa tim je zadovoljan i ne želi da oteža, da imate poteškoće. Razumijete, i ovi su ajetu došli kada nakon znači govora o postu. Allah Đelešanu želi da vam olakša, ne želi da vam otežava i ovo je njegova šarijaska volja. Zatim drugi ajet Allah Đelešanu kaže u suri Majde u šestom ajetu ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ali Allah Đelešanu želi da vas očisti da vas očisti, Allah Đelešanu to želi zatim da vam blagodat svoju potpuni prema vama Zašto? Da bi se zahvalni bili. Znači, Allah Đelešanu ovdje ukazuje na šarijasku volju, da on želi, da voli, da očisti vjernike, da ostrani od njih negativnosti s druge strane, da ih počasti, znači da ih počasti blagodatima svojim, da im potpuni blagodati svoje prema njima, kako bi oni bili zahvalni. Zatim Allah Đelešanu kaže u sljedećem ajetu, Juridu Allahu li yubejjine lekum, va jehdijekum sunan min qablikum, va jetube alikum. Wallahu alimun hakim. Allah Đelešanu ovdje kaže da on želi, Allah želi da vam objasni, da vam pojasni i da vas putem pravim uputi, na pravi put vas uputi, kojim su išli oni prije vas. Allahu Ekber. Znači, Allah Đelešanu to želi. I želi, kaže, vojetube alikum, da oprosti vam. Da oprosti, to Allah Đelešanu želi. To je šarijaska volja, želja Allaha te bareke ve i zatim završava kuranski ajet Wallahu alimun hakim. A Allah Đelevala je sveznajući, znači i on je mudar. Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući, zna sve što se dešava, ali je i mudar u svemu onome što je on te bareke vetala stvorio, znači u svemu tome postoji svrha. Svrha znači stvaranja i mudrost Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim znači Allah dželevala ukazuje na glavni cilj i želju njegovu, znači ono što voli, što želi od stvorenja, a to je وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Znači nisam ni džine, ni ljude stvori osim da me obožavaju, osim da mi bade čini. To je želja Allaha subhanahu wa ta'ala, to je volja Allaha subhanahu wa ta'ala šerijaska, da je stvorio džine i ljude da ga obožavaju. Međutim, šta mi vidimo danas? Vidimo da jedni obožavaju, drugi ne obožavaju. Jedni vole Allah, drugi ga ne voli. Jedni ga poštuju cijene, slave veličaju, drugi ga vrijeđaju, psuju. uzobila Znači, postoje. Ali to je ono što je univerzalna kosmička, znači, volja Da ima i vjernika, da ima i nevjernika. Ali ova šerijaska isključivo znači ono sa čim on te bare kvetara zadovoljan, zadovoljan i ono što on subhanahu, subhanahu ta'ala voli. Primjer za ovu kosmičku volju Ibn Taymiye navodi ajet pa kaže فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kome Allah Đelešanu želi hajr, koga želi da uputi napravi put, kaže on srce njegovo prema islamu raspoloži. njegova prsta rasprostrani. Olakša mu to da svati. Olakša mu, znači da svati din islam. Kome Allah želiš hajr? Znači ovdje ovaj prvi dio. Međutim u nastavku kaže Eva men jurid en yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allahu ekber. Kaže, ako me želi, znači ako me želi da ostane u zabludi, da bude znači u delaletu, njegova prsa stegne suži, učini znači tjeskobnim, umornim. Tako znači osjećaju teškoću u svojim prsima kao da se pokušavaju popijeti na nebo. Allahu ekber. Kako Allah opisuje takve, znači. Znači ovdje Allah Žešanu ukazuje kosmičku, kosmičku želju. Želi, znači, jedne da uputi, jedne da ostavi, ostavi u zabludi. Ibn Temije navodi isto tako govor običnog muslimana čovjeka, koji kaže, ono što hoće Allah to biva, a ono što Allah neće to, nikad se neće desiti. Razumijete, ono što Allah želi, što hoće, to se dešava. Ono što ne želi, to se ne dešava. I ovaj primjer, znači, svi muslimani, ametu nas, običan svijet izgovara, svi ovo znaju. Kao da kažu, ono što hoće, to se desilo, ono što neće, to se, to se neće desiti. Tako znači da ovo sve potpada pod ovu vrstu kosmičke volje. Znači sve što Allah svakoj vrsti je dobra i svaka vrsta zla potpada po kosmičku volju. A one prve ajete koje smo citirali, pod nju potpada znači po šerijasku samo ono što Allah želi i sa čim i on te bareke, te bareke vetala zadovolja. Zatim od onih osobina koje se potvrđuju u Kur'anu i Sunnetu, koje su potvrđene, su znači osobine zadovoljstva ljubav, srđba, prezir i slično. I te smo pobrajali, znači od Allaha subhanahu wa ta'ala koje su došle u Kur'anu i sunetu poslanika sallam. A one osobine koje su negirane, znači gdje je došla negacija i o tome smo znači govorili kada se odnose na Allaha dželevala. Ali smo u isto vrijeme kazali osobine koje Allah dželešanu pojedinačno negirao, znači koje je pojedinačno negirao, automatski znači njihova negacija ukazuje njegovo savršenstvo. Znači ta osobina koja je negirana, ona ukazuje na drugu stvar, a to je savršenu osobinu osobinu. I Allah Đelešanu je, znači, neke od tih osobina precizno, pojedinačno pobraja u Kur'anu. Poput, znači, smrti, sna, drijemeža, nemoći, umora, nepravde. Da ne poznaje Allah Đelevala ljudska djela, to je negirao. Da postoji neko koji je sličan njemu i to je negirao. Znači, nema niko sličan njemu. Allahu te bareke, te bareke vetala. Ali sve ove negacije ukazuju na suprotno suprotno potvrđivanje znači onih osobina koje Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala dolikuju, doliku onako kako on te barek vetara je zaslužan da bude opisan, opisan njima. Zatim postoje znači osobine kako smo kazali koje čovjek niti negira niti potvrđuje. Ali međutim kada čuje šta se želi time kazati, neka se upusti u raspravu da vidi znači onoga koji to ili negira i potvrđuje šta želi s tim. Jedna od tih osobina, kako učenjaci navode, je znači osobina na džihe. Džiha u arapskom jeziku, a to je pravca ili mjesta Allaha Đalevala. Razumijete? Znači pravac ili mjesto, pozicija Allaha Tebare Kevetala. Kada se govori o poziciji. Ova riječ džiha, znači pravac i mjesto, nisu došli ni u Kur'anu niti u sunetu poslanika Sosele. Razumijete? Znači, pozicija i mjesto Allaha Đelšana se precizira, nije došao u Kur'anu i Sunnetu. Ne postoji dokaz ni u Kur'anu ni Sunnetu. Je odgovor svima. Međutim, ovu riječ čovjek ne smije niti potvrditi, niti negirati. Dakle, eh, džihad znači, jes, to je mjesto, znači to, to, to, ne, znači, znači postoji dokaz. Kazali smo to isključivo crpi iz Kur'ana i Sunneta. Zatim da negiraš, a, Kažemo nije došlo, dobro nije došlo, ali da li znači da negiraš ono značenje što se, znači kada neko pokuša da pojasni, onda se tu ulazi, brate dragi, e, u suštinu značenja šta se hoće kazati s tim. Zato učinjaci kažu, ako se pod mjesto misli na neko nisko mjesto, to se negira Allahu te bareke Znači Allah je čisto toga, tomu se ne pripisuje. Zašto? upravo zbog uluva njegovog uzvišenosti kojima se opisao on subhanahu wa ta'ala osobinom uzvišenosti da je iznad stvorenja da je iznad svega stvorenog Allah te bareke te bareke ve ta'ala razumijete znači ovo značenje se negira i to se odbija znači da je Allah na niskom mjestu međutim ako se pod džihom mjestom e, želi znači uzvišenost znači uzvišenost ali da ima ograničenje uzvišeno mjesto koje je ograničeno razumijete i treća stvar uzvišeno mjesto koje nema ograničenje znači nije ograničen tada znači ovdje mi kažemo prvo negiramo niskost Allahu te i kvetala osobinu niskosti da je tu na nižim znači stepenima to Allahu te barek ne dolike zbog njegovog uluva uzvišenosti s druge strane, ako želi se to da je on na uzvišenom mjestu, ali da je ograničen, i to se negira, i to je značaj neispravno, nije prihvatljivo. Kazati da je iznad stvorenja, ali da je ograničen. Znači, Allah subhanahu wa je neograničen, ne pojmi, niti ga može ograničiti nešto njegovih stvorenja. Ali ako se znači treće značenje želi da je on uzvišen iznad svih stvorenja, neograničen, onda se to prihvata, znači to se prihvata jer je za to došlo znači e, dokaz u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi sellem. I to je jako bitno, znači ova džiha, mjesto prvac tako treba se shvatiti, tako treba da se razumije. Razumijete? Nadam se da se to shvatilo. Međutim, dokazi za ovu prvu vrstu, ovo prvo pravilo, da se crpi samo iz Kur'ana i sunneta. Mi smo je pobrojali, znači prije, i spominjali smo jako da ima mnogo. Neki od tih šarijskih dokaza je i taj da Allah Đelšanu kaže وَهَذَا كِتَابٌ نَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah Đelšanu kaže u suri Al-An'am 155. ajetu ovo je knjiga koja ti se objavljuje, koja je blagoslovljena knjiga, Allahu Ekber. I onda naređuje tu, fattabi'uhu, i slijedite je. Slijedite znači ovu knjigu koja vam se objavljuje I bojte se Allah subhanahu wa ta'ala da vam se milost ukazala. Allah jasno ovdje ukazuje da je obavezno slijediti sve ono što se spominje u Kur'anu, sve ono što je došlo u Kur'anu, i to je jasno i to ćemo vidjeti iz ostalih pravila koja, koja su vezana za ovu večerašnju temu. Zatim kaže Allah Đelšanu فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْعُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allahu Akbar. Zatim Allah Đelšanu kaže i vjerujte u Allaha i njegova poslanika njegova poslanika, njegova vjerovjesnika, pa ga opisuje koji ne zna ni pisati ni čitati. Allahu Akbar ali koji čvrsto vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruje znači čvrsto u Allaha i njegove riječi, u Allahove riječi, zatim kaže وَتَّبِعُوهُ i slijedite ga, slijedite poslanika sallallahu lalekum tehtedun, ako zaista želite da budete na pravom putu. Allah Đelšanu prvom ajetu obavezuje svakog muslimana da slijedi sve ono što je došlo u Kur'anu. Zatim obavezuje svakog muslimana da slijedi poslanika sallahu alihi vselem sa čim je došao, što je pozivao i što je pojašnjavao. U prvom ajetu kaže milost će biti takvim ukazana, a u drugom, ko bude slijedio poslanika, taj će biti na pravom putu. Znači, nema mjesta za razum. nema mjesta za ištihad, nema mjesto za moje mišljenje, tvoje mišljenje, neko treće mišljenje, nego za ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće, što je pojasnio i što je poslanik sallallahu alihi wasallam pojasnio i sa čim je on sallallahu alihi wasallam došao. Zatim Allah on kaže وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Sve što vam poslanik dadne, sve što vam do, sa čim dođe, i što on kaže, slijedite to, obavezno uzmite, fehudu, naredba, uzmite, ništa znači, neću, ovo hoću, ovo neću. Sve to prihvatite. A ono što vam zabrani, toga se znači u potpunosti konikite. Zatim kaže, otakullo, I bojte se Allaha Đelešan, Allah Đelešanu zna, inna Allah šadidu kab, Bojte se Allaha, jer zaista Allah žestoko kaže. Ovdje je prijetnja Habibi i sestro, svakom onome Kome dođe sunet poslanika sa selem, kome dođu znači hadis poslanika sa selem, on glavu okrene i ne želi to da prihvati. Ili odbija, negira, iskreće, izvrće, a je bojte se Allah nakon toga. A nakon Znači, ovog ukazivanja se bojiš, Allah Đelešanu, da odbiješ hadis poslanika sa sallallahu sunet poslanika sallallahu znaj dobro da Allah žestoko kažnjava. Znači, ovdje Habibi, nije ti niko zagarantova, ako odbiješ malo ili veliko, uspjećeš. Nego boj se Allah, zaista žestoko kaže, onaj koji je Rahman, koji je Rahim, koji je Halim, koji je milostiv, samilostan, koji je blag na roboj, on žestoko kažnjava. Kada je došla ta prijetnja? Poslije toga kada ti je obaveznim učinio da ono sve što ti poslanik daje da moraš uzeti, sve što ti zabranjuje da se moraš toga kloniti, boj se Allah nakon toga, a nakon svega toga kaže da on te barek vetala žestoko, žestoko kažnjava. Pa razmislite znači kako su ovi ajeti povezani za ovo pravilo. Znači sve što je poslanik, sve što je Allah Đelevara potvrdio u Kur'anu, sve što je poslanik Salasaleme potvrdio u sunnetu, čime je opisao gospodara plemenitog, od njegovih lijepih mine savršena osobina, obavezno je prihvatiti, obavezno je raditi po tome i obavezno je potvrditi to onaj koji negira nešto od toga, on je pod prijetnjom, znači ovoga ajeta gdje Allah čini ono da se prihvati, znači mi je došao poslanik sallallahu Zatim Allah Đelešanu kaže Men yuti'ir rasule faqad Allah Onaj koji bude pokoran poslaniku sallallahu alihi wasallam takav se pokorava Allahu. Ne može se biti pokorno Allahu te bareke da preskočiš pokornost poslaniku sallallahu alihi wasallam. Ne možeš ući u džene ako nisi pokoran ako nisi pokoran poslaniku sallallahu jer tvoja pokornost poslaniku je pokornost Allahu. Ono što je poslanik potvrdio, sa čim je došao, što je pojasio, obavezno moraš prihvatiti po tome raditi. Jer to ukazuje na čestitost, na to da cijeniš i poštuješ Allah subhanahu wa da ga voliš i da ga obožavaš onako kako on te barek ve zadovoljan. Zatim kaže poslije toga u nastavku ajeta Allah što وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا A onaj koji glavu okrene, Ko ne bude htio to da prihvati, mi te nismo poslali da im budeš čuvar. Allah Đelešanu zna. Allah zna ko je prihvatio, ko je negirao. I za svakog od njih ima nagrada, nagrada ili kazna. I ovaj ajet Allah Đelešanu spominju suri Nisa 80. ajet. Zatim Allah Đelešanu kaže Ja ejuhallazina amenu ati'u Allahe wa ati'u rasula wa ulil emri minkum. Ovi koji vjerujete, pokorni budite komi, Allahu i njegovom poslaniku. Ovdje je sa treća stvar, opasnost za one koji ne slijedi lemu, koji ne slušaju lemu, koji ne slušaju učene. Znači, Allah Đelešanu treba se e, slijedi, njegovi ajeti, njegov Kur'an, sunet poslanika selem. pokornost Allahu poslaniku i pokornost komi? Pokornost vašim pretpostavljenim, ovdje učenjaci kažu da su E, da se misli na ulemu, znači ima mišljenje na ulemu i na umera, na one koji vladaju nama, koji, e, koji donose odluke, znači vladari naši, e, imami naši, predvodnici naši. Međutim, ovdje se misli na učenjake, na učenjake, znači učene. Oni su najbolje shvatili i Allaha i poslanika sallallahu Ko su oni? Prvenstveno se misli na sahabe poslanika sallallahu I kada govorimo o poglavlju, ovo oni koji su shvatili najbolje, ovo poglavlje su sahabi poslanika sallallahu ve sellem Zatim Allah dželešanu kaže fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. A ako se raziđete, Habib, možda se ajti razilazimo, možda nismo se shvatili, možda ne razumijemo ovo, razišli smo se, želiš negirati, ja želim potvrditi onako kako je potvrdio i Allah i poslanik i ashabi i oni koji ih slijedi na dobru. Ti želiš to negirati. Dobro, kaže Allah, ako se raziđete oko nečega, kome ćemo se vratiti? Kaže, vratite se Allahu njegovom poslaniku. In kuntum billahi wal yawmil akhir. Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, ako se raziđete vi koji vjerujete u Allaha i sudnji dan oko nečega, vrate se Kur'anu, vrate se Allahu, vrate se poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pogledajte šta Allah kaže, šta kaže poslanik. Ako vjeruješ Habibi, ako ne vjeruješ, ako ne želiš, ti ćeš glavu okrenuti i fulan, ime nekog, sliječeš nekog, ovaj ili onaj, koliko god da on bio na velikoj da ređi, u tvojim očima, u očima drugi, svi ljudi griješe. Vrati se Kur'anu, vrati se Kur'anu, vrati se poslaniku sallallahu alihi veselem, njegovom sunnetu, njegovom razumijevanju, podučavanju ummeta. Zalike hajrun. Allah kaže, to vam je najbolje. To je najbolje. I zati ne samo to, v ahsanu ta'vila. I to je gdje ćete naći najljepše pojašnjenje. Znači najbolje se vrati Allahu i poslaniku, ne vraćamo se nikom pored njih. A nakon toga, o, to je najljepše pojašnjenje. Znači, niko ne zna pojasniti, niko ne zna ukazati, kao što je to ukazao i pojasnio Allah i njegov poslanik, sallallahu, sallallahu alihi Zatim Allah Đelešanu kaže, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ I ti, kaže Allah dželevala, sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za njihovim prohtjevima, strastima, ono što znači njihove strasti žele. Ne povodi se za tim, nego čvrsto se drži Kur'ana i onoga što ti je dato od sunneta, od Allaha te bareke vetala i po tome presuđuju i rasuđuju između njih u njihovim sporovima u svemu čemu raziđu i ovo je razilaženje vi znate da je ovo veliko razilaženje umetu poslanika sallahu alijih veseleme u potvrđivanju i negiranju Allahovi te barek vetala lijepih imena i savršenih savršeni osobina i svi ovi kuranski tekstovi obavezuju obavezuju svakog muslimana i muslimanku da se vrate i da potvrde sve ono što je gospoda potvrdio svojoj plemenitoj knjizi i što je potvrdio poslanik sallallahu alihi veselem jer svaka naredba u Kur'anu koja ukazuje na obavezno slijeđenje prihvatanja Kur'ana u isto vrijeme ukazuje, obavezuje na prihvatanje i slijeđenje sunneta poslanika sallallahu alihi sallame Jer ono što je obavezno je vrati se na Kur'an i sunnet. Sunnet danas, za vrijeme života poslanika trebalo je obavezno se bilo vratiti, znači njemu lično. Ali nakon njegove smrti, kada je preselio, vraćamo se znači njegovim riznicama koje je ostavio, a to je sunnet, sunnet koji je zapisan. Njegova djela, njegovi postupci, njegov govor, vraćamo se. I tu ćemo naći lijek, tu ćemo naći izlaz. Naćemo ga znači u Kur'anu i sunnetu po svim ovim pitanjima. Zatim ovdje se nameće nekoliko pitanja. Nakon svih ovih kuranskih ajeta, gdje je vjerovanje onih? Znači, gdje je vjerovanje onih koji tvrde, znači, i negiraju Allahu te barek i osobine i svojstva? Gdje im je vjerovanje u Kur'an i gdje im je vjerovanje u sunet poslanika sallallahu alihi wasallam? Gdje im je vjerovanje u Kur'an i u poslanika sallallahu alihi wasallam? Istinsko vjerovanje te obavezuje da prihvati sve ono što je došlo. Zašto se ohole iznad ovih svih jasnih tekstova? koji govore znači o Allahovim lijepim imenima i savršenim osobinama negiraju. Gdje je znači iman i potvrda da vjeruješ u Kur'an, sve ono što je došlo, sve ono što je spomenuto da prihvatiš to. I gdje ti je vjerovanje u poslanika sallallahu alihi vseleme, sve ono sa čim je on sallallahu alihi vseleme došao. Znači gdje je vjerovanje? Gdje je taj iman koji Allah Đelešan naređuje da vjeruješ u Allaha i da vjeruješ u poslanika i da vjeruješ u njegovu knjigu? Pa se treba postaviti pitanje. Kako možeš vjerovati, a u isto vrijeme negirati? Kako možeš? Znači to je nedopustivo, to je nesvatljivo. To se ne može ni u kom slučaju prihvati od takvi. Allah Đelešanu kaže وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ I zaista ti kaže Allah Đelevala objavljujemo Kur'an kao objašnjenje za sve. Pogledajte, tibjan, objašnjenje za sve. i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji budu vjerovali, znači ve bušra ili muslimin i bušra radosna vijest za muslimane koji budu vjerovali u to. Allah Đelšan ovdje jasno kaže da je Kur'an znači objašnjenje za sve. Međutim, mi danas znamo i znamo od vremena poslanika sallallahu alejhi ve da Kur'an nije pojasnio kako obaviti namaz znači njegove rekate, njegovu formu. Da Kur'an nije objasnio, znači precizno svako mjesto za vrijeme ibadeta koji se čine u danima hađa, za post, za mnoge druge stvari, nego je došlo u sunetu poslanika sallallahu alihi wasalam. Zato učenjaci kažu ovaj tibjan koji se odnosi na Kur'an se ujedno misli na sunet poslanika sallallahu alihi wasalam. Jer je u sunetu došlo pojašnjenje, znači došlo je pojašnjenje za mnoge i naučne i praktične šarijaske odredbe, propise koje mala te barek vetala duži umet. Zato je njihovo pojašnjenje u sunetu od objašnjenja, kažu Kur'ana. Razumijete? Razumski dokaz za ovo prvo pravilo jeste da kažemo da ovaj detaljan govor šta je obavezno, šta je zabranjeno, šta je halal, šta je haram se u onom stvarima koje se odnose Allaha subhanahu wa ta'ala spada, dragi brate i sestre, u područje gajba. Ti ne znaš. Znači, ne znaš halal i haram dolazi od strane Allaha Đelevala, ne dolazi od nas, ne dolazi od pojedinca, nego Allah Đelešanu što odredi da je haram, ono je haram, što odredi da je halal, ono je halal. I zato, kada vidiš da si ograničen sa razumom, sa poimanjem, svatanjem, da od tebe ne dolazi ni halal, ni haram, ni svatanje, znači toga, obavezno ti je da slijediš Kur'an i sunnet, ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I ovo je znači vezano za ovo prvo pravilo. Drugo pravilo – Učenjaci kažu da je stroga obaveza primjenjivati kuranske i hadijske tekstove u kontekstu njihovog jasnog spoljašnjeg značenja. Allahu ekber. Ovo mi mora biti jako jasno. Znači, obavezno ti je da potvrdiš, prihvatiš, da radiš po tome po njihovom vanjskom značenju. Posebno, znači, kada se odnose tekstovi o govoru Allahovi te barek lijepih imena njegovih savršenih osobina, gdje nije dozvoljeno da razum ima mjesto, ima mjesto tome. Kažu bez krivog tumačenja, bez izvrtanja i bez negiranja. Allahu ekber. Da spoljašnjo, kad znači dođe tekst koji ukazuje na Allahovo lijepo ime ili savršenu osobinu, znači posebno savršenim osobinama je riječ. Znači kada dođu jasni tekstovi arapski koji su spomenuti u Kur'anu i hadis poslanika obavezno da prihvatiš po spoljašnjem, spoljašnjem njihovom značenju. Zašto? Mnogi dokazi postoje. Allah Žešanu kaže Nezele bih ruhul emin ala kalbi keri tekune minel munzirin bilisanin arabijim mubin. Allahu ekber. Allah Žešanu ukazuje pa kaže spušta ga povjerljivi džibil na srce tvoje. Na poslanikovo srce. Da opominješ na jasnom arapskom jeziku. Allahu ekber. Znači, Allah ukazuje da je onaj koji je spustio Kur'an na srce poslanika je džibril. On mu ga je dostavio da bude od onih koji će opominjati na jasnom arapskom jeziku. Allah otpira. Znači jasnim arapskim jezikom da opominješ koji je shvatljiv, prihvatljiv, znači svakom onome kojem se budeš obraćao u tom vremenu. Svi će da shvatije to. Jer je arapski jasan jezik i obraća s arapskom, znači arapskom narodu. Zatim kaže Allah Đelešana na drugom mjestu. Ovo je bilo u sure e, sura Šuara 193. do 195. ajeta. Zatim Allah što kaže Inna enzalnahu Kur'anen arabijen la'allekum taqilun. Allah što kaže mi smo ga kaže spustili kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. La'allekum taqilun da biste razumjeli. Allah objavio Kur'an, spustio Kur'an na jasnom arapskom jeziku da biste razumjeli. Što znači sve što je došlo od i lijepi imena i savršene osobina ukazuje jasno i precizno i prihvatljivo. Znači tu nema dileme, nema nejasnoće, e, nema neodlučnosti, nego prihvataš onako kako je došlo u Kur'anu i sunetu poslanika. Zatim Allah kaže u suri Zuhruf u trećem majetu Inna ja'alnahu Kur'anen arabijen la'allekum taqilun i mi ga objavljujemo Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. Mnogo znači ovakvih ajeta postoji u Kur'an gdje Đelešanu ukazuje da je Kur'an na jasnom arapskom jeziku. Znači da ukazuje njegovo vanjsko značenje ono što je Allah Tebare bareke htio da kaže, htio da se obrati, htio znači da uputi jer Allah Đelešanu kazali smo i Allahu li jubejine lekum. Allah on želi da vam pojasni. Želi da vam pojasni, objašnjava kuranske ajete, spuštava kuranske ajete Znači jasne, precizne. Razumijete? A osobina oni koji su izvrtali, iskretali njihova značenja, bježali od toga je osobina židova. Židovi su to radili. Allah Đelešanu kazije na njihovo. Zato je opisuje da su oni najudaljeniji. Najdalji su od puta istine. Nisu uopšte blizu istine. Najudaljeniji od svih naroda. Allah njih opisuje pa kaže أَفَتَطْمَعُنَّ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ kad كَانَ فَرِيكٌ minhum يَسْمَعُونَ كَلَامَ Allahi Allahu akbar. ثُمَّ min ba'di ma ma wa wa يَعْلَمُونَ Allah njih opisuje pa kaže zar se vi nadate, zar mislite da će vam se jevreji odazvati samo iz ljubavi prema vjernicima, znači prema vama i da će oni postati vjernici. Neće. Zašto? Kaže zato što među njima postoje oni koji su Allahove riječi slušali. Slušali su, minhum jesma'un, slušali su Allahove riječi. Allahov govor, thumme zatim su ga namjerno iskretali, min badima nakon toga što su shvatili. Znali su, znači, razumijevali su to što su, e, e, e, što su slušali, ali su namjerno iskretali njihovo znači, vehum ja'remun. Znali su, imali su, znači, ubjeđenje i spoznaju i onda su namjerno to iskratali Allahu ekber. I primjer svakog onoga koji iskače, izvrće i bježi od toga je primjer njih. Zatim Allah Đelšan kaže, židove, pa kada ima židova, jevreja, koji izvrću smisao, znači riječima, njihovo značenje i govor, znači, izvrću sa njihovih mjesta. Allah Đelšan tako upisuje. Vojakulun i oni izgovaraju se zaista čujemo, kaže. Zaista, kaže, čujemo to vasajna, ali smo nepokorni, ne želimo biti pokorni. Razumijete? Ukazuje da su iskretali, slušali, ali su bježali, bježali od toga. Treće je pravilo vezano za ovu temu jeste da jasno vanjsko značenje svakog svojstva ovih šarijaskih tekstova koji govori o svojstvima Allah subhanahu wa ta'ala je poznato s jednog aspekta, a nepoznato sa drugog. Znači, poznato nam je s jedne strane, razumljivo s jedne strane, ali s druge strane nam je nepoznato, nemamo znanje o tome. Znači, nama su, draga braći i cijene sestre, poznata značenja, poznata značenja tih osobina u smislu znači e, šta znači šta znači ali nam je nepoznata kakvoća toga ne razumijemo znači kakvoću. Allah dželevala nam nije pojasnio kakvoću, ali nam je pojasnio značenje. Allah Đelešanu kaže Kitabun enzelnahu ilike mubarekun li jeddeberu ajatihi walijetezekere ulul elibab. Allahu ekber. U sure Nisa, 46. majetu, Allah Đelešan kaže, kaže, knjigu ti objavljujemo koja je blagoslovljena, da bi o njenim riječima razmišljali Allahu Akbar, da bi o njoj razmišljali, da bi promislili, razmislili o svim ajetima koji se nalaze u tu. I nakon toga da bi pouku prihvatili oni koji razmisli o tome. Koji imaju znači razum, koji su obdarili razumom, da prihvate to. Allah Đelešan znači objavljaju knjigu koja je blagoslovljena da bi čovjek promislio i razmislio. A kako ćeš Abibi razmisliti o nečemu što nisi shvatio, što je nesvatljivo jel? Znači da je knjiga shvatljiva, pojmiva, ti treba samo da promisliš, da razmisliš o tome i da izvučeš pouku ako si razumom obdaren, ako ima u tebi znači hajra. Zatim Allah Đelešanu kaže Inna dja'alnahu Kur'anen arabijen la'allekum taqilun I mi smo Kur'an znači, e, objavili na arapskom jeziku da biste vi razumjeli. Zatim Allah Đelešanuhu kaže u sljedećem ajetu, u suri Nahl, 44. ajet, وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Mi ti, kaže, objavljujemo Kur'an, zikr, da bi ga ti pojasnio ljudima šta im Allah Đelevala objavljuje, a da bi oni وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ kako bi oni razmislili i promislili o tome. Allahu ekber. Znači Allah Đelešanu ukazuje da je on spustio Kur'an, da je on objavio Kur'an, da ga je poslanik alejhi ve veseleme pojasnio ljudima, znači pojasnio Kur'an ljudima kako bi oni razmislili o tome. Razumijete? Pa kako čovjek može znači da svati, da pojmi nešto što je nesvatljivo, nerazumljivo. Znači Kur'an jasno svojim e, stilom izražavanja je jasan i precizan za svakog onoga ko zna arapski, arapski, arapski jezik. Razumski dokaz koji isto tako dokazuje jeste da je nemoguće da Allah objavi knjigu, da Allah spusti e, bilo koji ajet ili njegov poslanik sa da izrekne neki hadis, neku riječ, a da se tim znači riječima, tim izrazima, ajetima ili hadisima želi uputa od Allaha Đelešanuhu. Znači Allah Đelešanuhu kada spusti i objavi ajet želi uputu. Kada poslanik sa srnem pojasni hadis želi da budu ljudi upućeni, da se vrati, da Allah Đelevala obožavaju. Pa kako onda kada oni to kažu da to nešto bude nejasno, nerazumivo, nesvatljivo. A posebno, brate dragi cijena sestro, kada se govori o najvećim pitanjima, najvažnijim pitanjima, koja, koja su najvažnija pitanja, koja su najveća pitanja. Znači, o stvarima Allah subhanahu wa ta'ala. Kako se Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Koliko je tih ajeta. Zamislite da su ti ajeti došli tek tako. Da se samo znači čitaju bez, bez njihovog značenja, bez znači njihove suštine što je Allah te barek ta'ala htio znači da kaže. Znači to bi ukazalo da nema mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala se opisuje da je on el hakim, da je on mudri, da je najmudriji, da njemu pripada sva mudrost, Potpuno znači toga pripada Allahu, savršenstvo toga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kako onda znači da tako neko može shvatiti i pobjeći od tog značaja i negirati to? Allah Đelešanu kaže Elif lam ra kitabun uhkimet ajatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir Jasno, Allah Đelešanu kaže, mi znamo da postoje ovi harfovi na početci, znači početci sura određeni, gdje su nepoznata značenja. Ali Allah Đelšan kaže Elif Lam Ra ovo je knjiga koju ti objavljujemo. Šta znači? Koju smo znači tako jasno i precizno objavili u samom izgovoru tih ajeta uhkimet ajatuhu a zatim thumme fusilet zatim su pojašeni u svom značenju od koga, od koje strane od strane znači onoga koji objavljuje tu knjigu koji je mudri i sveznajući. Allahu ekber. Od strane koji je hakim i habir. Znači Allah šan koji je objavio Kur'an. On se opisuje da je mudri i da je sveznajući. A onaj koji je sveznajući, koji je mudri, znači na najljepše pojasniti, na najljepše objasniti ono što je htio, znači da kaže e, čovječanstvu koga trebaju obožavati, kome se trebaju vraćati, na koga se trebaju oslanjati i kakav je taj koji se obožava Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Zatim ehli sunne jasno znači ovim ajetima i ovim e, dokazima i ovim pravilima e, odgovara svim zalutalim sektama, a posebno znači ovoj jednoj vrsti sekte koji su koji imaju znači prava svatanja Mufeuwide Šta znači oni? Ko su oni? To su, znači, grupa ili sekta koja kažu da o e, značenje ovih stvari, ovih imena, zna samo Allah, niko drugi. Znači oni e, kažu, dobro, to su imena, ali njihovo značenje niko ne zna osim Allah Đelešan. Suštinu toga niko ne zna. znači prepuštaju, vraćaju stvar kome? Vraćaju stvar na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A šta je još veće od toga? Što oni tvrde da su oni ehli sunne da su oni pravi istinski znači sebi poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači hoće da vrate značenje na Allaha gdje kažu niko ne zna, niko ne posjeduje znanje, to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. A mi koliko smo dokaza iznijeli, znači da Allah ono što je htio, on je pojasnio u Kur'anu. A gdje će ostati tu najveličanstveniju spoznaju, nedorečenu, a to je spoznaju Allahu Tebareke, tebareke wa ta'ala. Še Ibn, e, Islam Ibn Taymi odgovorio takvima pa poslušajte njegovu fetvu. Kaže, što se tiče etafvida, pripisivanja znanja o značenju ovih tekstova u Allahovim tebarek ta svojstvima, koji govori znači o Allahovim svojstvima, pripisivanja toga samo Allahu, poznato je da nam je Allah naredio, kaže Ibn Taymije, da proučavamo Kur'an i postakao nas na njegovo razumijevanje i svatanje. Pa kako nakon toga da se od nas traži okretanje od njegovog svatanja, poznavanja i razumijevanja. Allahu ekber. Allah on traži od tebe da budeš onaj koji je tedebber, da razmišljaš o Kur'anu, a oni kažu ne. Allah znači ostavio to znanje za sebe. Nemoj promišljati, nemoj razmišljati, ne treba što da radiš. Razumijete šta Ibn Temije kazao? Pa zatim kaže, ako bi bilo to tako, onda vjerovjesnici ne bi znali značenje onoga čime Allah sebe opisao u Kur'anu ili većinu onoga čime je sebe opisao. Šta više, to bi značila su govorili govor čije značenje sami nisu razumijevali. Allahu akbar. Razumijete li sad ovo? Ovo još gore znači. Ovim se želi dokazati da ni vjerovjesnici, ni poslanik Muhammed a.s. nije imao znanje o tome. Nije shvatao, nije razumijevao to. Allahu akbar. Ako smo mi znači nemoći miskini danas, kada bi to prihvatili njihovo znači, pretpostavio da je ispravno, Zamislite onda ni poslanik ali salatu nije znao ono što je govorio, što je kazivo i što je potvrđivo. Allahu ekber. Znači gdje to ide? To još gore. Ide znači da poslanik je govorio nešto što nije svačio, što nije razumijevao i pozivao druge i pojašnjavao drugima. Znači dostavlja ono što ni sam nije, što ni sam nije znao. Zatim kaže Ibn Taymije rahimehullah. Poznato je da ovo predstavlja prigovaranje na Kur'an i poslanike pošto je Allah dželevala objavio Kur'an i obavijestio je to uputa i pojašnjenje za ljude, to je naredio svom poslaniku sallahu alihi vseleme da ga dostavi na najbolji način da pojasni ljudima ono što im se objavljuje i naredio je da se Kur'an proučava i razumijeva. Pored toga, kaže, najčasnije u njemu, znači najčasnije, najbitnije u Kur'anu, predstavlja ono što nas je naš gospodar obavijestio o njegovim svojstvima. Pa ako Znači, niko ne zna značenje toga, onda ga niko nije razumio, niti može prodrijeti njegovu suštinu. Niti je poslanik sallahu alihi veselene pojasnio ljudima ono što im je objavljeno i nije im dostavio objavu potpunosti. Allahu Ukazuje se da poslanik sallallahu nije dostavio u potpunosti što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa kaže, po toj pretpostavci bi svaki nevjernik i novotar govorio istinu po ovom pitanju rekavši da je to spoznao svojim mišljenjem i razumom, a u tekstovima nema ništa što se suprostavlja tome, jer su ti tekstovi nejasni, dvosmisleni i niko ne zna njihovo značenje, a ono čije značenje poznaje niko nije dozvoljeno uzimati kao dokaz. Zatim kaže, tako bi ovako mišljenje zatvorilo vrata uputi, objašnjenje od strane poslanika sallahu i vaseleme, znači zaključeno bi bilo, ali šta bi se desilo, kaže, a otvorilo vrata onima koji mi se suprostavljaju, znači poslanicima, vjerovjesnicima, šehojima onima koji bi kazali uputa i pojašnjenje na naš način, a ne na način poslanika, jer mi znamo ono što govorimo i to pojašnjavamo razumskim dokazima, a poslanici ne znaju ono što govore, a kamoli da objasne ono što su željeli reći. Allahu pogledajte. Zatim kaže nakon toga, ovi nam je sasvim jasno da su riječi, oni koji se pozivaju u tafid, znači, i tvrde da znanje E, o tome samo zna Allah i da su oni ehli sunnet, da su oni znači ispravna generacija muslimana koju slijede od najgorih riječi, pogledajte kako završava, od najgorih riječi koje su izgovorili sjedbenici novotarije i nevjerstva. Znači sve ovo što je kazano, što Ibn Taymi e, prenosi od njih, od ove znači sekte koja kada znanje o tome samo Allah zna niko drugi, da je to od najgorih riječi koje su izgovorili sjedbenici novotarije i nevjerstva. Allahu ekber. Znači ovo je Ibn je kazao i ova je znači fetva i govor poznata njegova fetva u njegovim fetvama. I četvrto pravilo koje ćemo spomenuti da je jasno vanjsko značenje je značenje koje se automatski nameće razumu. Kada pročita znači svojstva Allah subhanahu wa ta'ala, automatski jasno znaš znači značenje toga. Svatljivo, razumljivo. Znači tako Allah te barek je objasnio i pojasnio sebi kako njemu to dolikuje i u sunetu poslanika da kada to pročitaš da ti je odmah automatski jasno znači da se predstava da, se nameće to razum da bude jasno a ono se razlikuje znači to značenje od konteksta i onoga čime se govor znači pripisuje razumije to je četvrto pravilo šta znači znači da nekada jedna riječ može imati jedno značenje u jednoj formi a nekada može imati drugo značenje u drugoj formi Allah Đelešanu spominje riječ El Karje. Znači u Kur'anu. El Karje u arapskom jeziku znači selo, grad, mjesto. Neki prostor. Ali Allah Đelešanu nekada ovu riječ koristi i želi znači da ukaže na njeno značenje da ima značenje naroda, stanovnike, znači tog mjesta. A nekada misli da ukaže na kuće i mjesto znači e, tog prostora. Znači nekada Allah jedno želi nekada drugo kada spominje u ajetima. A koristi istu riječ. Allah Đelešanu kaže وإن من قرية إلا نحن محلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله أكبر razmislite ovom ajetu Allah što kaže ne postoji ni jedno karije ni jedno mjesto znači u arapskom je kad bude ovako ne postoji ni jedno mjesto ila nahnu muhlikuha a da ga mi nećemo kable jomel kijametin, znači uništiti. Prije sudnjeg dana uništiti. Eu mu'azibuha zaben šedida. Ili ga kazniti žestokom kaznom. Allahu ekber. Kane zalike fil kitabi mastura. I to je sve znači zapisano u jasnoj knjizi. Allahu ekber. Kako Allah dželevala da kazni znači e, neživa bića, znači kuće, mjesto i prostor. Znači ovdje ne želi da kazni grad kao grad, zidine grada, objekte, nego želi znači pod ovim karje učenjaci kažu se misli na stanovnike tog mjesta znači ne, ne postoji mjesto na zemaljskoj kugli da neće biti uništeno prije sudnjeg dana i da neće biti stanovnici kaženi toga mjesta Zatim na drugom mjestu Allah Đelšanu ukazuje, znači jer ovo kažnjavanje, e, kažnjavanje vezano za život, za ono što će osjetiti bol i teškoću. Takvi će Allah kazniti. Zatim na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže u sura Ankebut u 31. ajetu, a prvi ajet je bio u 58. ajetu sure Al-Isra. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين kada su, kaže, zaslanici naši Ibrahimu došli sa radosnom vješću, kad smo je donijeli, pa su kazali, mi ćemo uništiti kalu inna muhliku ehli hazil karije mi ćemo uništiti stanovnike ovoga grada Allah što kaže inna muhliku ehl spominje ehl stanovnike hazil karije ali istom znači e, u istom majtu kaže uništiti stanovnike ovoga mjesta karije znači misli se na mjesto na grad na prostor Znači u jednom majetu Allah i misli na stanovnike, istu riječ, karije, stanovnici mjesta, a na drugo misli na, na samo mjesto toga. E, iz toga čovjek može da shvati kako učinjaci kažu i Muslimin, Rahimelo, kada je naveo ovaj primjer, navodi znači da kada čovjek kaže napravio sam ovo svojim rukama, svojom rukom sam ovo izgradio, to nikako nije slično niti može biti znači istog značenja s riječima uzvišenog Allaha Đelešanu kada kaže kale ja i blisu ma mena akan tesju lima halektu bijedej estek bertem kunte minel alin. Kada je Allah Đelšanu kazao o Iblisu šta te je spriječilo da ne učiniš, da ne padneš na seždu, onome kojeg sam stvorio svojim rukama sa svoje dvije ruke. Allahu ekber. Zar si se uzoholio, stakbert? Zar se pomislio si ti znači taj koji se uzoholio, zvisio i smatra sebe velikim? Znači ni u kom slučaju. Nije isto. Kad Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje Tebare Kevetala da je stvorio nešto svojim rukama, poput Adema ali salatu wasalam, e, i čovjeka koji kaže ja sam ovo napravio svojim rukama, nema sličnosti tome. Jer vidimo znači da nekad izraz može biti znači isti, ista riječ, ali značenja i ono na što se ukazuje sasvim znači dva različita, dva različita pojma. Tako da vidimo znači da ove stvari koje Allah Đelevara spominje u Kur'anu od svojih osobina su obavezne za prihvatiti u njihovom vanjskom spoljašnjem značenju onako kako Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao njegov poslanik sallallahu alihi wasallam. Zatim u ovom potvrđivanju ovih lijepih osobina postoje tri znači skupine. I sa ovim ćemo završiti. Prva je skupina, dragi brate i cijena sestro, oni koji su automatski kada se spomene bilo koja, znači vrsta od osobina u Kur'anu i Sunetu, odmah znači prihvatili, odmah je se to nametnulo razumu, jasno, precizno, nema tu polemike i nema tu diskusije oko toga. To su zaista pravi, istinski sljedbenici poslanika sallahu alihi veseleme, prve generacije ashaba i oni koji su islijedili na tome dobro. To su znači pravi, istinski pripadnici ehli sunneta koji su potvrdili ono što je potvrdio gospodar za sebe i što je potvrdio poslanik sallahu alihi veseleme za njega a znači negirao su ono što je on negirao i što je negirao poslanik Ali islatu od njega. Zašto? Zato što postoji konsenzus i džma učenjaka ehli suneta na tome. Pogledajte što je kazao Ibn Abdulber. Kaže, svi pripadnici ehli suneta su složni u potvrđivanju svi svojstava navedeni u Kur'anu i sunetu i vjerovanju njih te njihovom prihvatanju u pravom značenju, a ne u prenesenom. Da bi pri tome Znači nisu zalazili u njihovu kvalifikaciju kakvoću, niti ga ograničavaju ograničenim svojstvima. Ovo je Ibn, znači Ibn Abdul Ber prenio kao i konsenzus koncenzus učenjaka Selefa da su bili na tome, da su potvrđivali sva te Tebare vetala, osobine koje su došle u Kur'anu i sunnetu, da su to prihvatili u njihovom vanjskom značenju kako je došlo, ne u prenesenom i nisu zalazili u kakvoću tih osobina. Allah, niti su ograničavali te osobine sa ograničenim svojstvima. Allahu ekber. Zatim je al Ebu isto tako prenosi iđma, konsenzus pa kaže nije dozvoljeno odbacivanje ovih vijesti o svojstvima, niti zanimanjem njihovim tumačenjem i dužnost je njihovo prihvatanje u vanjskom značenju, te uvjerenje da su to Allahova svojstva kojima nisu slična svojstva kojima se opisuju stvorenja, a nikako uvjerenje o njihovu sličnost, nego se u tome postupa na način koji je prenešen od imama Ahmeda i ostalih imama. Allahu akbar. I to je znači prva grupa po pitanju Allahovi Tebare Kvetala osobina koji potvrđuju, to su selefi, to su pravi istinski selefi što slijede poslanika alaih Druga vrsta, oni koji vanjskim, znači značenju teksta, osobina koje Mala Tebare se opisuje, odmah nameću svom razumu šta? Neispravna značenja, koja ne priliče Allahu Tebare Kevetala, a to su značenja poistovjećivanja njegovih svojstva sa ljudskim. Razumijete? To su znači oni automatski kada se spomene e, svojstvo, automatski su ga znači prenijeli, automatski ga pojmili i shvatili da je to svojstvo poput svojstva stvorenja i to je znači ovaj put je neispravan to su mu šebi. to su oni koji znači Allah subhanahu wa ta'ala opisuju sa svojstvima svojstvima osobina poistovjećuju ga sa svojstvima stvorenja tako znači da ni slučaju nije isprava njihov pravac pogledajte šta je kazao Nuaym ibn Hamad Huzai koji je bio jedan od šehova koji je bio jedan od šehova Buharije kaj men šebeha Allahe bi halqihi fakat kefer onaj koji znači učini Allaha da je sličan poistovjeti Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima takav je već učinio kufr nevjerstvo zatim kaže men ma osaf Allahu bihi nefsehu kefer onaj koji negira neko od osobina kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao faqad kefer i on isto tako je učinio nevjerstvo volej se ma osaf Allahu bihi nefsehu wala rasulehu tešbiha i nema poistovjećivanja, nema znači ulaska u, u ono što je Allah Đelevala se opisao sebe i njegov poslanik koji ga je opisao osobinama koji njemu doliku da postoji znači poistovjećenje u tome znači sličnosti sa osobinama osobinama stvorenja. Ko je bio ovaj velikan? Ovaj velikan sam za sebe, kako za Imam Zahebi govori o njemu, biografiji njegovoj, bio je znači i sam džehmija, nekada. I zato je kazao da najbolje poznaje, da je najbolje poznaje njihov pravac i zato je bio mnogo žestok prema njima u odgovorima, u komentarima, u pojašnjenjima, znači i napad, napadima na same njih. Zato u onoj fitni velikoj, kada se je pojavio znači govor da je Kur'an stvoren, bio je zatvoren bio je zatvoren tako da je u zatvoru preselio. Preselio je 229. hiđarske godine. Ovo govorimo e, čisto znači da spomenemo, da vidimo koliko je znači bio učinjen koliko je važno, znači koliko se je borio protiv ovih zalutali sekti. I treća vrsta, znači oni koji su e, u, ovome, znači prva je ona ispravna ehli sunne, drugi su znači oni koji su mušebihe, da to čim znači čuju svojstvo poistovijete sa svojstvima stvorenja i treći su koji su vanjskom značenju svojstva osobine koja se odmah znači kada se spomene nameće razumu dali isto tako neispravno značenje što kako smatrajući da to ne priliči Allahu ko su oni to su sebenici znači u potpunosti ta atila koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala njegove osobine Znači ovdje kada se kaže da su oni ta'atil, ehli ta'atil, oni koji negiraju, oni znači tu, u tu kategoriju spadaju svi oni ili koji negiraju potpunosti ili koji negiraju znači djelimično ili koji potvrđuju na neispravan način koji potvrđuje neispravan način te, e, te osobine u smislu da bježe od njegovog vanjskog značenja, dolaze sa svojim e, svojstvenim značenjem i tumačenjem, pa bježe od stvarnog značenja, pa za ruku kažu da je snaga, moć, znači i slično. Svi su oni znači isti, u istom su hukmu iako ga negira u potpunosti ili djelimično ili potvrđuje ali negira ali potvrđuje znači na neispravan način a ne na način na koji je potvrdio selef Znači da su jasni i precizni e, izrazi koji mala vala se opisuje u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme. Sa ovim ćemo završiti za večeras. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini ovu istinu istinom da nas počasti da je slijedimo, da nam učini zabludu zabludom, da nas učini od onih koji će se kloniti i bježati od nje da nas počasti pravom i istinom, pravim shvatanjem i razumijevanja, znači islama, vjere sa kojom došao poslanik sallahu alijih vseleme, u onom smislu sa kojim je on te barek i vetara zadovoljan. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam podare da se okoristimo od onoga što smo čuli u večerašnjem i onim prošlim predavanjima, da se okoriste svi oni koji će slušati kako bi svi ako boda uzeli pouku iz onoga što smo čuli po tome, po tome radili. E, molim molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom što ste e, izdvojili vrijeme da slušate predavanje, da popravi naše stanje, da naša srca ujedini, da nam zbliži naše safove, naše redove, da muslimane učesti na pravom putu čitavom svijetu, da naše zalutale isto tako uputi napravi put, našim roditeljima oprosti, oprosti svim muslimanima. Subhanak Allahu hamdik, ešhedu an la ilaha ila anta stakvrke tubu lijek, jazakumullah hajr. E, toliko, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.